Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli naši dragi slušalci na Talase NXS Web Radio podcasta. Ponovo u još jednu našu e, epizodu serijala 1 na 1 gdje pričamo o zanimljivostima i sveta psihologije, zdravog života i svega naravno što je vezano za zdravlje. Danas ćemo obraditi jednu interesantnu temu o kojoj se definitivno ne priča dovoljno, možda koliko bi trebalo a ni sami nismo svesni koliko je zapravo to bitno za naš normalan život. Znači, današnja tema je kako organizovati vaše slobodno vreme. Svima nam je verovatno poznata rečenica nemam slobodnog vremena jer imam previše obaveza i ništa ne stiže. Kako onda organizovati slobodno vreme? Pored tolikih obaveza koje nam dani donose, ne možemo sebi priuštiti malo slobodnog vremena. Ali u, to ne mora biti baš tako. U ovoj današnjoj emisiji ćemo vam ponuditi nekoliko zanimljivih, a da kažemo saveta, za bolju organizaciju vašeg slobodnog vremena. Ono što je jako važno da naglasimo na početku je da bi glavni savjet bio da sve svoje obaveze izvršavate na vreme. Znači da ako isplanirate i ako osmislite kako ćete šta da završite, na primjer neki zadatak, obavezu, nebitno, to je da onda odradite u tom periodu kada ste se obavezali, aj tako da kažem što znači da mnogi od vas pomisle i kažu da će uraditi nešto sutra ili preksutra ili neki drugi dan, a ne danas. E, upravo tu dolazi do glavne greške. Bolje je da svoje obaveze i zadatke, na primjer, uradite danas, nego odlagati ih za neki drugi dan. Možda to definitivno zvuči malo otrcano ili staromodno, ali upravo tako možete sebi priuštiti malo odmora i ono što je važno je svakako da u određenim situacijama mislite i na sebe i svoje zdravlje. To svakako ne mora da znači da ste vi egoista, već da je svakoj osobi potrebno 5 minuta, znači vaših 5 minuta za vas. Zašto morate naći vreme za sebe, verovatno se pitate. Jer kada uradite organizaciju, i kada dobijete slobodno vrijeme ili određeni period koji možete iskoristiti za to, naći ćete onda više vremena i za prijatelje, za porodicu i za neke druge aktivnosti koje vas ispunjavaju. Ako ste jedna od onih osoba koja obožava dane da provodi izležavajući se ili gledajući televizor, onda imamo, na primjer, savjet za vas, a to je da izađete u prirodu ili da prošetate sa nekim. Veoma korisno. Udahnite svež vazduh i barem na kratko rasteretite misli koji vas podsjećaju na vašu ubrzanu svakodnevnicu. Provodite što više slobodnog vremena sa porodicom i bližnjima. Nemojte dozvoliti da vas posao, škola ili već drugi zadaci sputavaju u vašem odmoru koji bi trebalo svaki dan da nađete ili odvojite određeno vrijeme za sebe. Budite kreativni. Također je jako važno. Šta to zapravo znači? Jednostavno se opustite i uživajte u onome što vam život nosi. Pokušajte na sve načine da uživate u aktivnostima koje volite i u svojim hobijima, ako ih imate, a trebalo bi da ih imate. O tome ćemo u e, malo kasnije. E sad, kako biste dobro organizovali vreme, potrebno je dobro da znate šta su vaše obaveze ili potrebe predviđene za taj dan, nedelju ili mesec. To bi, na primjer, bio prvi savjet. Znači da se to definiše. Sitnije obaveze ili zadatke planirajte dnevno, redovno iz dana u dan, dok se one krupnije planiraju unapred i naravno pridržavajte se rasporeda. Ukoliko precizno odredite vreme za obavljanje neke obaveze ili zadatka i pritom okvirno procenite koliko vam vremena treba za to, sasvim je jasno da ćete vreme koje vam preostane mnogo efektnije i lakše organizovati i iskoristiti za druge zadatke ili odmar. Pod 2. Dok odmarate, trudite se da se maksimalno opustite i rasteretite misli, kako biste naravno obnovili energiju i potom je iskoristili za sljedeće aktivnosti. Pod 3. Važno je da ne izgubite kontinuitet organizacije vremena, jer bi to naravno za posljedicu imalo nagomilavanje obaveza i gubitak ravnoteže u dnevnom ili nekom drugom dužem vremenskom periodu, što svakako ne bi bilo dobro, vratili biste se na stanje pre toga. Po četiri, u trenutku organizacije svog vremena trudite se da u njega uvrstite i dovoljno stvari koje vas relaksiraju i na taj način vam daju podsticaj i naravno razlog da radite. Ukoliko nemate svoj odušak ili relaksaciju u okviru vremena, bit će vam mnogo teže i napornije da se organizujete jer nećete osjećati potrebu za tim. Već ćete se osjećati nezadovoljno i uhvaćeno u beskrajni krug obaveza u kojima ne pronalazite nikakvo zadovoljstvo i sreću, što se u većini slučajeva i dešava. Nemate vremena i onda ste nezadovoljni jer nemate vremena za neke aktivnosti i to tako ide u krug. Naravno to onda može da prati bezvoljnost ili u neodređenim težim slučajevima i depresiju i tako dalje. Znači, to nikako. E sad, zašto je važno imati hobi? Svi smo toliko zauzeti da jedva imamo vremena za bilo šta drugo osim posla i spavanja, jel? Vremena kada su ljudi skupljali markice, značke ili pisali pesme i poeziju, čini se da su davno prošla. Iako je hobi vrlo važan za uravnotežen i normalan život. A evo i osam razloga zašto. Pod jedan Smanjuje stres. Ovo je možda jedan od najrelevantnijih i najbitnijih radloga zašto vam je potreban hobi. Naši stresom ispunjeni životi svaki dan bi mogli da se malo srede uz osvežavajuće pauze koje hobi može da nam pruži. Po dva, razvija svestranost. Život odraslog pojedinca u društvu sve više se bavi poslom koji obavljamo da bi se izdržavali ili porodicu naravno koju moramo da održimo. Hobi će vam pomoći da napravite još jednu stranu svoje ličnosti koja će vama, a i ljudima koji znate, ali i novim e, poznanicima biti interesantna. Po tri, možete steći nove prijatelje. Posvećivanje je određenom hobiju jedan od najboljih načina da steknete nove prijatelje, verovali ili ne. Kada imate, na primjer, neki hobi, postaje vrlo lako da stupite u kontakt sa ljudima koji dele vaše interesovanje. Na primjer, fotografija, ples, mm, razne radionice gdje se pravi nešto i tako dalje. Gdje susrećete nove ljude, pogotovo ako odlazite negdje ili se organizujete sa nekim bilo putem interneta ili tako dalje. Iznenada će vam život biti ispunjen novim i zanimljivim ljudima sa kojima zaista možete da razgovarate o stvarima koje vas zanimaju. Po četiri. Otvara nove mogućnosti. Kada počnete da se bavite određenim hobijem, donosite nešto novo u vaš život. Nikad ne znate šta to može da bude. Na primjer, zanimljive mogućnosti kao što su opcije za promjenu pravca karijere – što je svakako praktično danas, u današnje vrijeme, kada toliko ljudi ostaje bez posla. Vaš život može da se okrene u potpunosti samo zbog hobija. Ako otkrijete da ste u nečemu jako dobri, a ujedno vas to ispunjava, zašto to ne biste radili i ako možete to da unovčite, izdržavali se od toga. Pod pet. Unosim svežinu u svakodnevnicu. Kada sve što radite je posao, a vaš život je stalno na ivici da postane dosadan. Uvek ste u opasnosti od pregorevanja, kako to naučnici kažu, ili prezasićenja, može bi bilo bolje. Jednostavna stvar kao zanimacija u slobodno vreme može doneti neku iskru koja će pomoći da se osjećate ispunjenije. Po Nova dostignuća. Ako su sva vaša dostignuća, akademska ili vezana za posao, imate jedan od najboljih razloga da imate hobi. Hobi će vam omogućiti da ostvarite neke stvari izvan posla ili škole, a to može da učini čuda za vaše samopouznanje, kažu naučnici. Pod sedam, Odličan je zapravo bijenje leda. Osjećate se kao da nemate šta da kažete bilo kome ili u nekom društvu. To je jedan od najboljih razloga zašto vam je potreban hobi. Vaš hobi će vam dati temu za razgovor, a za uzvrat će doneti nove ljude u vaš život, čak i one sa kojima ne morate da delite iste interesovanja. I pod osam, malo se zabavite. Da li ste primetili kako je zabava praktično nestala iz naših života? Malo je radosti. Hobi će vam pružiti mnogo zabave, i radosti, što znači da će vam se trud višestruko isplatiti. Ako još malo razmislite, sigurni smo da ćete pronaći gomilu radloga zašto je hobi dobra ideja. Dakle, šta čekate? Pronađite nešto što volite da radite i samo napred. bi ukratko bilo to što smo vam pripremili u našoj današnjoj emisiji vezano za organizaciju slobodnog vremena i naravno hobi. Ako imate neki hobi odlično, ako vi koji nemate, trebalo bi da ga nađete jer sam uveren da imate stvari u kojima ste dobri i koje ste voljeli da radite, naravno. Koliko to mogućnosti dozvoljavaju, naravno. Nadam se da su ove informacije bile korisne za sve vas koji to niste znali i da ćete nešto od toga upotrebiti. Moje ime je Nenad, kao i svaki put do sada, naš sajt nxsradio.com, naravno e-mail adresa, pozivam vas kao i svaki put da nam pišete, bilo kakvi predlozi, kritike, pohvale, znači bilo šta što smatrate, nxsradio.com i naravno budite mi dobro i zdravo i do nekog sljedećeg slušanja i sljedeće emisije. Veliki pozdrav, Ćao. Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast.